на прашањето што денеска да поделам со вас, размислував зашто да зборам, а мојата сопруга после да не ме кара, затоа што таа многу не сака некои тешки теолошки теми. Затоа одлучив нешто што верувам за сите нас ќе биде охрабрително. Прашање кое многу често си го поставуваме во животот, прашање кое многу често го слушаме, и го поставуваат луѓето, а тоа е Боже, каде си? Каде си, Боже, тогаш, кога најмногу ми требаш? Дали, браќи и сестри, некоја се опоставиле ово прашање во животот? Често, нели? Но пред да нешто збориме за ова, користам ова прилика на еден наш брат овде, да му се заблагодарам за ова што го гледате. Ова е нашето бепско оделение во Кавадарци, а, на, спонзор на овие кревечиња беше брат Данило Николовски. Јас ја користам ова прилика да му се заблагодарам овде јавно пред сите. Ни беше потребно ова не само за Певско, него Кавадац е на некој начин и центар за младите во Македонија. Често тамо се собираат младите на своји активности И да, земавме такво кревече, доле гледате фиоката, може да се издече во случај кога има повеќе млади, нема кај да преспијат, па да може не само гостинска соба, него и бепско дрение да се искористи. И така го се одлучивме за ова кревече. Браданило, благодарам што ни овозможи ова прилика да можеме да го, да, да ги задоволиме потребите на младите и на бебињата во Кавадарци. А се враќаме сега на нашата тема. Како што рекол, Боже, каде си? Кога се наоѓаме на некоја раскрстица, кога во животот треба да донесеме некоја важна одлука, кога сме во неволја, имаме некој проблем, здравствен, смрт, не знам што. Боже, каде си? И што Бог може да ни каже? Стих, еден, многу прекрасни стихови кај ќе слушнеме, а еден од тие, Еремија 31 глава, 3 стих, кај што Бог ни вели. Оддалеку или оддавна ми се јави Господ, и ми рече, те засака со вечна љубов и затоа пристапив кон тебе како? Пристапив кон тебе за љубов, со љубов. И, браќи и сестри, пред него што било што кажеме за ова љубов, сакам да слушниме од хорот и една песна за таа Божја љубов, бесконечна Божја љубов. Па го повикувам сега хорот да повели да слушниме ова песна. Lord Да, навистина, Божијата љубов е вечна, константна, таа не е ограничена, таа не е како нашата човечка љубов. Ние сме ограничени човечки суштества. И многу лесно може да се случи нашата љубов едноставно да дојде до граница и да после тоа биде она другото, знаеме што. Но еве пак прекрасен стих, Исаија, 49 глава, 15 и 16 стих. Може ли жената, или може ли жена да го заборави своето доенче, да не се смилува на телото на својата утроба? Може ли? Па може, се случува. Ама Бог вели, кога некоја, па некоја и да го заборави, јас нема да те заборавам тебе. Колку се охрабрителни овие зборови. Бог, својата љубов кон нас, своите деца, ја споредува со љубовта на мајката кон своите дечиња. Та да се смета како највозвишена љубов. Јас имам обичај да кажам, секоја мајка и него заслужува да го носи тоа свето име, ако така може да кажам, да се нарече мајка. Зошто тоа многу значи. Но Бог вели, неговата љубов е уште поголема и од љубовта кон мајката. И продолжува. Ете вели, те врезав во своите дланки, твоите зидови се секогаш пред моите очи. Да не би, да не би не заборавил. Секогаш вели тука си. На моите дланки е врезано твоето име. Скапа цена платив за тебе. Дали може, браќа и сестри, да се случи? Да одиме во продавница, да купиме нешто и да заборавиме дека сме платили, да извеземе, да не го понесиме. Дали ни се случило некогаш? Па секога дека не се случило. А, може да видам рака на оној кој што купил автомобил И го заборавил, дошел дома и дома дури се сетил, и може, може би утредента. Има некој таков. А каква цена е платена за нас, браќа и сестри? Крвта на Божиот Син. Нешто така скапо цено. И затоа Исус вели, јас не можам да ве заборавам вас. Константно сте тука пред мене. Едноставно пред е, моите очи, зидовите твои тамо кај што се, било каде се наоѓате, секогаш сте пред мене. Исаја 34 глава, вели Господовиот ангел настанува околу оние што се бојат од него и ги избаува. Тука е нашиот спасител, тука е ангелот кој што е покрај нас. Колку често во нашиот живот би се случувало нешто што ние не сме воопшто свесни да не е тука ангелот. Само во овој мит ми, се сетив на една прилика. Тргнавме од струмица за Гевгелија со колата. Нашата черка беше тек родена, сопругата ја држеше во на задното седиште седеше и ја држеше во своите во рацете. Во еден миг слуша глас моли се. Ние од дома тргнав, кога тргнавме се молевме, а таа слуша пак глас моли се. И пошто имаше пуштено една духовна песма, таа си пееше, си помислила, ајде, нека заврши песмата и јас ќе се помолам пак. Одеднаш Пред мене се појавува еден црн Мерцедес. Претицала една кола, пред и да, камион, реши, лајде, ќе опретисам и камионата нема прегледност. И еднаш пред мене. Колку што може? почнав да кочам, такво кочење да сопругата со Александра во рацете, сувозачкото седиште скроз го изваде од леж, лежиштето. Значи, скроз да, од кочењето. И како се разминавме, не знам. Само Бог еден ден ќе ми каже, ама ако тоа беше случајност, ако тоа беше нашата вештина, мојата и на тој, од другата страна, возачот, односно возачот, зошто таа го слуша на гласот, моли се. Велам, еден ден тек ќе можеме да дознаеме од какви се неволи ангелот Божи не чувал. Еве уште еден прекрасен стих, Захарија, втора глава, осмиот стих, кај што вели, кој ве додира, ми ја додира зеницата на моето око, Ако некој вас сведира, дали ви се случило да некој ви се смее затоа што сте христијани, затоа што читате Библија, затоа што се трудите да живеете по Библијата? Дали ви се случило? А Бог вели, ако некој ве мрази поради тоа, поради верата, поради вистината, с мене ме мрази, ако некој ве дира поради тоа, ме дира мене во зеницата на окото, Можеме тамо, само да замислиме колку е тоа чувствително место, нашето око. Колку боли кога ќе се повредиме во окото. Болка која што тешко и да се опише. Или, еве, уште еден е, стих кој што го потврдува тоа. Во делата на апостолите 9 глава 4 стих, кога Савле во својата ревност ја прогонува црквата, на христијаните и на патот кон Дамас се сретнува со Исуса, кои зборови ги слушнал Савле? И падна на земјата и чу глас, кој му рече, Савле, Савле, зошто ме гониш? Браќа и сестри, кого го гонел Савле? Кого го гонел? Христијаните. А што вели Исус? Вели, кој ме дира вас, мене ме дира. Кој ме прогонува вас, мене ме прогонува. И зато вели, Савле, зошто ме прогонуваш? Еве уште еден пример, 2 Мојсеева, 4 глава, 22 и 23 стих. Бог му преко Мојсе и му вели на фараонот, Израел е мој првенец, барам од тебе да ми го пуштиш синот, за да ми покаже, за да ми искаже почитување. Ако откажеш да го пуштиш, јас ќе го убијам твојот првороденец. Израел е мој син, мој првенец. Ако ти не го пуштиш мојот син да ми послужи, едноставно ти ќе го изгубиш својот син првороденец. Секој египтјанин ќе го изгуби својот првороденец. Фараонот не послуша и ова се случи. А сега прашање. Ако е ова така, како што читавме до сега, браќа и сестри, каде беше Бог 400 години додека да се мачеа израелците во робство? Како беше нашата, насловот на нашата тема денес? Боже, каде си? Каде си тогаш кога најмногу ми требаш? Зошто тогаш те нема Господе? За не Бог требаше 400 години да чека, па да ги изведе извилците преко Црвеното море, да ги изведе од Египет. Зошто, Боже? И во Псалам 10 стих, 10 глава, 1 стих, токму тоа го поставува, тоа праша го поставува псалмистот. Зошто, Господе, стоиш далеку? Зошто се криеш во време на невоја? Врачи се, дали ви се случило ова? Ви треба Бог? Немате одговор на некоја прашање? Во неволја сте Бог, ви треба? А Бог молчи. Како да го нема, како да не постои. Дали ви се случило овакво нешто? Или нам ова не ни се случило? Еве, уште еден стих, 13 глава, првиот стих. До кога, Господе, ќе ме забораваш сосема? До кога ќе се криеш? До кога ќе те нема? До кога ќе ме забораваш? како да некогаш Бог не заборавил. Тој вели љубам со љубов вечна, константна, а нам не се чуни, да, чини понекогаш како да тоа не е вистина. 41 псалам, 17 стих. О Боже мој, не задоцнувај. Едноставно како Бог понекогаш да доцни, касно да доаѓа. Но дали е тоа вистина, браќа и сестри? Дали Бог некогаш пред време доаѓа Како оној брз Петр што стално реагира пред Исуса, Исус вели, ајде помине, а тој стално пред него трчи. Или може би Бог некојаш доцни? Да Или само нам тоа ни се случува? И од таа причина, што понекојаш ни се чини да Бог доцни, да еве што вели 53-тиот псалам, првиот стих, безумникот рече во своето срце, нема Бог. Дали сте го слушнале оваа? некој да спомнал во ваше присуство, дали може би ние некогаш сме окажале тоа, нема Бог. Ако има, тој ќе ми помогне. Зошто го нема сега? Има ли Бог? Е, не знам како вие, мене ми се случи да ова прашање најчесто го слушав кога погина Тоше. Зошто Боже, зошто ваш Тоше? Зарем Таков еден пејачен, толку побожен, толку добар карактерен младич во најубавите години. Зошто, Боже? Најчесто тоа прашање тоаш го слушам. Зошто? И на вистина, постои ли Бог, драги мои браќа и сестри? Дали Бог гледаш се што се случува на земјата? Дали Бог слуша се што е овде И вреди ли вопште, браќа мои сестри, да, се, да му веруваме на Бога, да му бидеме послушни на Бога? вреди ни. И еве што е запишено во 73 да ти псалм. Сушност, во Библијата постојат два паралелна текста кои денеска малку ќе испоредиме. Малахија трета, па и четврта глава и 73 ти псалм. Овој псалм почнува со прекрасни мисли. Кај што вели, Бог е навистина добар кон оние кои имаат чисто срце. Колку прекрасно почнува овој псалам. Прекрасно и завршува. Но целиот псалам не, не звучи вака. Еве како гласи на вториот стих, понател. А мене за малку ќе ми се сопнеа нозете, за малку ќе се лизнеа чекорите. Зошто псалмистот го имал овој проблем? Зошто сакал да се сопне? Што бил проблемот? Еве читаме понатаму. Затоа мојот народ се навраќа и пие изобилно вода, па велат, од каде знае Бог? Сознава ли вишниот? Ете, такви се грешниците секогаш спокојни, збираат богатство. И така, дали само јас го, чу, го чувам напразно моето срце чисто и ги мије праците во невиност? Што е проблемот на псалмистот? Едноставно безбожникот како подобро да живее. Не знае за Бога. И пак како да е поблагословен. Па јас го поверував, го прифатив. Му се посветив. Па зарем не би требало Бог да ме сочува од некои неволи кои доаѓаат во мојот живот, од некои трагедии, од некои несакани работи? И што вели? Чак што више некој од мојот народ се одлучува да го изабере тој пат, патот на грешниците. Затоа што не е така едноставно тоа прашање, понекога сме од таква ситуација, јас како пастор многу често сум нај, наишол на луѓе кои се во таква ситуација, едноставно на раскрсница се, некои више отишне по тој пат, некои се ломат. Не разбират едноставно, ако е Бог на вистина, семочен Бог, ако ме љуби, како што вели, зошто тогаш морам да поминам низ ова? Зошто ми се случува ова? Зошто ми се случува она? И реко, сличниот проблем, сличната проблематика ја ноќаме и во Малахија, третата глава. Едноставно, народот како да пати за оној Бог од минатото. Бог, кој ние го познаваме од времето на Аврам, времето на Јакоб, на Исак, другите патриарси, времето на некоја свешениците, Илија, Јелисија. И едноставно велат како да Бог се променил, не е истиот, а Бог им вели, зашто јас, Господ, не се менувам, затоа вие не изгинавте. Ама некој сепак се променил. Вратете се примене, и јас ќе се вратам при вас, говори Господ на двоинствата. Бог вели, вие, народ, вие се променивте. Јас сум истиот. Мојата љубов и понатаму е она истата љубов. Но вие се променивте. Како да ја сватиме понекогаш таа Божја љубов? Јас додека проучав ова седмица библиска поука, додека проучав оно зло што Аран му направи на Божиот народ и на Божито име Направи златно теле, го поведе целиот народ во идолопоклонство, а Бог по својата милост му опрости и пак му дозволи да биде свештеник. ше е несватлива Божита љубов. И та... затоа Бог вели, не е проблемот кај мене, проблемот е кај вас, кај народот. Вратете се и јас ќе се вратам кај вас. Но дали народот се сложува со овие зборови, браќи и сестри? Што вели опродолжетокот народот? Нема да ги читаме сите зборови, него само она што за ова наша тема е најбитно денеска. Напразно е да му се служи на Бога. И каква е полза, как, каква е полза дека ги пазиме неговите прописи и одиме жалостни пред, пред Господа на висната. Од сега ќе ги наречуваме сречни горделивите, напредуваат оние кои прават зло, иако го искушуваат Господа се извлекуваат. Што веле овде? Напразно е да му се служи на Господа. И каква е ползата да му служиме на Господа? Ова прашање ме подсетува на прашањето на богатиот младиш кој му вели на Исуса Што да сторам? Па да имам живот вече. Да ме наградиш. Да ми дадеш награда. Каква полза е? Господе, јас ќе верувам. Јас ќе го држам Твојот закон. А ти што ќе ми дадеш? Која ќе ми де платата? Каква полза имамо тоа? Напрасно е велик псалмист. Но да читаме повторно да се враќаме сега паралелно ги пратиме овие стихови во продолжетокот на, на Псалам 73 од што вели 16-17 Некои се одлучија, кажавме од таа причина, да тргнат по оној патот на, на безбожниците. И вели да рече, че зборувам како нив, е тебе бил предавник народот на твои на твоите е, синови. И размислував како да се да го сознам тоа, но ми се чинеше мачно во моите очи. Некој го, из, го изабра тој пат. Да го изаберам јас, не би сакал да го изневерам мојот Бог и моите предци, мојот татко, мојот дедо и останат. Ама тешко ми е, не можам да го разберам, а јас морам да го сватам многу е тешко едноставно ако имате во животот некое нерешено прашање. Јас во една прилика има прашање. Боже, зошто? Нешто се случи што не го разбрам И кога Бог ми одговори, мене ми беше многу лесно. Може би не ќе можам секому да објаснам зошто Бог тоа го направи. Ама најбитно беше јас што чувствувам. Бог ми одговори, ми даде одговор. А многу е тешко ако Бог не ни одговори на некое прашање. Зошто Боже? И псалмистот сега не сака да го изабере тој пат. А на него му е тешко, не може да разбере сепак зошто тоа се случува. И вели сето дека не влегов во Божјето светилиште и го согледав како и не свршетокот. Најпосле решен е неговиот проблем. Влегува во светилиштето. Бог во визија му открива што ќе се случи при второто Христо доаѓање. И псалмистот е задоволен и кога би читали завршетокот на псалмот, тој прекрасно завршува, вели, како, почнува, како е добро да му служиме на Господа, а и мене ми е добро и понатаме да останам при Господа. Ама, еве, што било причината за тоа? Требало да везе во храмот и да виде свршетокот. Слично се случува и во Малахија 3 глава. Читаме во продолжетокот. Господ внимава, ги слуша, ги слуша и тоа се запишува пред него во спомен книгата во полза на оние кои се плашат од Бога и кои го почитуваат неговото име. Каква е полза? Се Бог гледа, се слуша и се е запишено. Ангелите Божи се сега присутни и се бележат. Секое добро дело, но и секое лошо дело. Нема ништо што едноставно нема да, да нема да биде запишено. И да, еве што вели во продолжетокот. Од 17 до 18 стих. Тие ќе бидат мои, моја собственост, во оној ден што ќе го приготвам. Тогаш ќе ја видите разликата меѓу праведник и безложник, меѓу оној кој му служи на Бога и оној кој не му служи. Ќе ја видите разликата, вели Бог. Кога ќе дојде нашиот Господ и Спасител, Каква ли ќе биде радоста во Малахија вели како на телето кога ќе биде пуштено таму од јаслите, кога ќе почне да скока весело по дворот, така праведниците ќе се радуваат кога нашиот Господ ќе дојде. Ама како ќе биде со оние, како ќе биде разликата оние кои што не го љубат Бога, што едноставно се откажале, се уморили или никош не го прифатиле Бога. О, не ќе може да ја поднесе славата Божја. Ни кажува Исус дека ќе викаат по горите и по стените да паднат, да ги покријат, не ќе може да ја гледат славата, таа слава ќе ги уништи. И еве како завршува псалмот, 17. псалмот, На вистина, ти ги поставуваш на лизгава патека, ги обрнуваш во пропаст, како одеднаш се тие стигна во запуштување, погина, исчезна од ужаси. Еве, сличната слика Бог му ја покажал и на псалмистот Давид. И сакам уште еднаш да нагласим овие зборови сега. Вели, тие ќе бидат мои, моја собственост, во оној ден. Тогаш вели ќе ја видите разликата. И навистина, оној ден ќе биде многу голема разликата измеѓу оние кои ќе останат на Бога верни до крајот на својот живот и оние кои што едноставно ќе се уплашат и ќе откажат од Бога, ќе се откажат. Но, драги мои, во оној ден, тогаш, Ворете тоа. Но што е денес, мене ме интересира. Нас не интересира што е денес. Господе, каде си сега? Тоа во оној ден некако многу абстрактно нам ни звучи денес. Некако многу е далеко тоа од нас. Но што е сега? Дали вреди да се биде послушен на Бога денес? Дали денес има разлика измеѓу оној кој што му служи на Бога и оној кој што не му служи на Бога? Дали Исус прави нешто за своето дете, за своите почитувачи денес нешто? Јас во прилика сакам да се подсетиме на, на една случка запишена во втората книга на Царевите, 6 глава, 16 стих. Многу добро знаеме во времето на пророкот Елисије, кога Бог во една прилика не го предупредил царот преко пророкот, кога непријателската војска го околила градот и кога слугата се уплашил, што се случило во таа прилика. И еве читаме 16 стих. А тој одговори, сега слугата му зборува на пророкот, што да прават, господару, што, што да правим и изгинавме, а пророкот му одговора, не бој се, зашто ги има повеќе со нас, отколку со нив. И Елисеј се помоли вака, Господи, отвори му ги очите да види. И Господ му ги отвори очите на момокот, и тој виде гората околу Елисеј сега покриена со огнени конји и со кори. Ова беше скриено од момокот. Тој не можеше да го иде и се уплаши. Нормално е и ние, браќа мои сестри, кога нашите очи на верата се затемени, затворени, кога нашата вера не може да биде преку она завеса, она што ние можеме човечки да го видиме, нормално е некој да се исплашиме. Ама Бог сака да, да не охрабри денеска, дека тој е на дело и тогаш кога ние тоа не го гледаме. Едноставно, ние го гледаме ова што се гледа. Ама има нешто што ние не можеме да го видиме. Кога Бог би ја тргнал завесата на ова на невидливото, ние многу повеќе би можеле да имаме доверба во Бога и многу посигурни би биле на нашиот животен пат. Јас ова утро сакам да поделам едно искуство на Елена Вајд запишено во она старо свеќанство или во Ризница првата, да тоа е малку не поучи, не охрабри денеска, тоа е неизино животно искуство. И она почнува со овие зборови. Моето искуство на вистина беше необично и за време на долг низ години поднесува посебни душевни борби. Моето однос со делото Господово често на мене става терет и болка и разочарувања кои не можеа да се опишат. Пред да продолжиме да ве прашам. Дали понекогаш сте толку много оптеретени, да мислите дека не можете повеќе да продолжите во животот. Дали ви се случило такво нешто, браќи и сестри? Таков терет, проблем пред вас се јавува, без оглед која е природа, про, на, на, терет, про, проблем, и мислите, готово е, не можам повеќе. Но да читам Во текот на долгиот низ години гледав на гробот како на единствено место на одмор. Дали ни се овие мисли близко или далеко се од нас. Пред некој ден разговарав со татко, ти син мораше да оди во затвор, а имаше некои други проблеми. И не знае што да прави. Сакаше да побегне. А кај да бега? Да побегне од дома, да остави жената, синот и да побегне. А колку често ни се чини дека смртта е единствено место кај што ние можеме да побегнеме. Но дали е баш така? Зарем на вистина е тоа единствено место? Гледате што вели слушањето Господува. Таков терен гледав на смртта како на единствено место на одмор. Во својата последна визија го праша својот ангел кој ме придружуваше, зошто сум била изложена на толку душени маки и зошто толку често бев ставена на сатанско војно поле. Дали ни се случило и нам, кога ќе најде некоја неволја во нашиот живот, да си го поставиме ова прашање, зошто Боже? Што се случува? Го моле, ако треба да бидам така тесно поврзана со делото на вистината, да бидам ослободена од овие тешки искушенија. Кој е мисла одма и се јавува на слушкињето, Господа? Едноставно не сум доволно тесно поврзана со Бога кога би ја подобрила заедницата до Бога, нема више проблеми. Ова е многу честа е, случка во животот и на христијаниот, а и на оние кои што ете сака да му служат на Бога, само што одлучиле. И од еднаш такви проблеми и а, се чини готово, го нема Бог. Од еднаш такви прекрасни искуства и а, доаѓаш во момент, готово Бог го нема. И едноставно се прашува сега што е? Па јас е, поверував, и зашто сега проблеми? И мисла, може би, сепак е проблемот, не сум доволно добар. Не сум доволно тесно поврзан со Бога. Ако бидам тесно поврзан со Бога, више нема проблеми. Така ли, врече се? Ангелите Господови се силни, јас барав да ме заштитат. Тогаш пред моите очи помина нашето минато и беше, ми беше покажано како сатаната на различни начини се трудел да ја уништи нашата успешност. Честопати се обидувал да не остане од Божито дело, сакал да го оствари својот план на различни начини и со помош на различни орудија. Но благодарение на поседувањето на светите ангели бил победен. Еве Бог сега и ја тргнува завесата на Елена Вајда, таа може да го види она што обичајно не можела да, да го види со обични очи. И Бог сега ја открива колку пати тој бил на дело тогаш кога таа него гледала тоа. Нешто како во случајот на Елисије. Тој ги затвора, тоа е една од најчудните молитви. Ги затвора своите очи како Бог би ги отворил очите на неговиот слуга. И еве сега кога Бог ги открил очите на Елена Мари да го види она невидливото што таа видела. Видов дека при нашето патување од место во место, честопати ги поставувал своите зли ангели на нашиот пат, како би предизвикал несеќа и би го упропастил нашиот живот. Но светите ангели били испратени за да не избават. Мојот сопруг и јас честопати бевме во голема опасност, но Господ на прекрасен начин не заштити. Видов дека сатаната посебно не прогонуваше нас, зошто? Како пред малку вели? Па едноставно не сум доволно тесно поврзана со Бога. Ако бидам потесно поврзана со Бога, нема проблем. Така ли? Дали тоа е одговорил ангелот Господов? Поради нашиот интерес и однос кон Божјето дело. Сакаш да му служиш на Господа. Сакаш да го промениш Господарот. Како што скорото од една мисла беше кажана, ние сушност ме направиле куќа во дворот на непријателот. И сакаме да бидеме спокојни. От Исус кажува, јавот е кнез на овој свет. А ние во негово двориште имаме куќа и сакаме да бидеме мирни. Па нема да имаш мир ако ти е, сакаш да му служиш на Господа. И ако се бориш да му бидеш послушен, тој на секој начин се се труди. Не би ли те разочарал, не би ли то обесхрабрил. Ма се живо ќе ти сервира секакви задоволства, се што ќе ти посака душата, не били некако или па на секак на секоја мака ќе те наведе, не били те одвоја од Господа. Кога видов колку Бог се грижи за оние кои се бојат, борат и се плашат од Него, бев исполнета со надеж и доверба во Бога. И истовремено се почувствував прекорена поради мојот недостаток на доверба. Колку била охрабрена, колку била зголемена низината вера кога Елена Вајт го видела но истовремено и прекорена. А што мисле, браќи и сестри, дали ова се случило само во животот на Елена Вајт? Дали во твојот и во мојот живот не се случувале вакви нешта? Дали во вашиот живот се случувало овакво нешто? Кога Бог ги испратил своите ангели да ве заштитат од некоја неволја, од сатанските сили, а вие да тоа не сте свесни. Што мислите? Ви се случувало и тако нешто? сте патувале, сатаната ви поставил нешто, сака едноставно да ви го земе животот, а Божите ангели тоа го спречиле. Што мисли се случувало нешто во вашиот живот? О, само вечноста ќе ни каже колку често тако нешто се случувало. Дали тогаш, кога ние него, го, него гледаме Исус, дали тој на вистина прави нешто за нас? Колку пати во животот се уверивме во тоа? Сакам на крајот да поделам уште еден цитат за вас кој ми е многу драг. Од книгата Копнежот 202 страница, мислам 244 оригинал беше. Е што вели? Бог никаго, ни, а, никогаш не, го, не ги води своите деца поинако отколку сами, самите тие што би изабрале да бидат водени, кога би можеле од почетокот да го согледат крајот и да ја разбера саната намера што исполнуваат како негови соработници. Што е нашиот проблем, браќе мои сестри? Ние сме види. Ние гледаме ова што моментално може да се види. Нам ни се потребни очи на верата. Да веруваме дека Бог стварно со вечна љубов не, не љуби. Дека Он царство прекрасно подготвил за секое свое дете. Само да му останеме верни, да не гледаме на искушенијата, да не гледаме на брат, на сестра, да не гледаме на ништо друго се случило. Да се откажеме едноставно од овој свет. Бог нам многу подобро нешто ни подготвил. Само тоа е потребно. Ништо друго. Еден ден, ние на вистина, ако му останеме верни на Бога, ќе се сложиме дека Бог прекрасно го одел нашиот живот. А многу често и на оваа земја ние во тоа се уверувавме. Јас се вака сега, во моментов кога би се вратил на моето минато, само малку некои мисли ќе да, да споменам време више и да привршиме со нашата тема, ама сакам ете во прилог на ова нешто да спомна. Кога бев ученик во основно училиште, имав многу сериозни проблеми поради саботата. Едноставно беше многу, многу тешко во тоа комунистичко време да не одиш во школа во сабота, во секоја сабота се учеше. И јас уште како прво деление многу проблеми имав. Лекциите одна причина учам, ама проблем беше како да дознам што имаме за домашна работа. Не смееше, ни едно дете не смееше да ми каже. Ако случайно некоје дете ми каже. Учителката во понеделник кога ќе ми придеша толку беше невозможна во на време, поготово многу тепа учителите, наставници. Јас со страх морав да го изедам ученикот кој ми кажал што имаме за домашно. И више никој не смееше да ми каже. И само поради тоа јас морав да имам слаба оцена. Бев подобар од многу ученици, имав најслаба оценка. И тоа многу деструктивно делуваше на мене. А најстрашно ми беше кога треба да се запишам во седмо оделение, а мојата помала сестра требаше да запише седмо оделение, не сака воопште да, да не примат. Директорот ме праша дали ќе доаѓате во сабота училиште, реков не. Тогаш ми рече не може да бидете запишани во училиштето. И на вистина не не примија. Помина ден, два, пет, десет дена. Сите ученици одат во училиште, ние седиме дома. Татко ми беше зидар. Тој, пред да запознае вистината, бил војно лице, но поради вистината напушти службата, затоа што уште како православен имал многу проблеми со новиот режим. една прилика сакале да го стрела само затоа што како поручник пред цела чета се крстел пред јадење. И го извеле му и сокинале чиновите му и прнале доле ги согазиле и сакале да го стрелат. А поготово кога е запознал целата вистина, тој ја се откажува од војна служба и работеше како зидар. И тогаш се случи баш работеше на куќата на директорот. И секој ден разговарале, разговарале, разговарале и се случи 13-тиот ден. Директорот му вели да утредента да појде на училиште. И така, Бог 13 дена не кушаше, 14-тиот ден појдовме и фала Богу завршивме. Еден мој родбина ми беше, ми беше некој тетин, наставник по руски јазик, кој што, ете, пошто родбина требаше најмногу да ми помогне, тој најмногу ме малтретираше. Па Бог направи на, на крајот да и покри тоа што рускиот јазик не го сакав, ете постана професор по руски јазик, а тој остана наставник и да, скоро слуша после тоа и се парализира и да имаш многу страшна имнина. И во тоа време, зошто да се го кажам, во тоа време многу тешко ми беше. Немавме пари понекогаш и да ја преживееме, а моравме и казни, на два пати и казни моравме да плаќаме, мада покасно од огласни не ги вратија тие пари. Само да кажев дека моите родители не ме пуштаат во училиште, татко ми ќе завршише во затвор. Ама имаше еден проповедник кој што беше правник и го советувал татко ми, тој не поучи, така да ние отсечно кажувавме дека ние не сакаме, совеста не ни дозволува и така татко ми не отиде во затвор. И покасно кога ќе видам како Бог го водел мојот живот, кога ќе сетам само за ми кога бе војска, служев во Требиње, обуката таму ја завршивме и требаше да одиме на прекоманда. Капетанот ни вети, ако биеме добри војници, ќе не прате поблиску до своите родни места. А јас имав уште неколку испити тогаш на факултетот и добро ќе беше ако дојдев неген поблиску. И се молев на Бога и бев добар војник и 100% бев сигурен дека ќе добијам Да, да, не ген близко. Еден од најлошите војници што беше во мојата единица од Приштина, доби да во своето место во Приштина. Јас ќе ви признаам плачев кога слушнав дека ќе одам во Загреб. Сакав меѓу времено некој испит да давам на хултето да видам што поблиску до дома, а отидов скоро најдалеко. Само еден од нашите единици отиде малку подалеку од мене, отиде во Карбовец. Второ разочарување Кога доби фона писмото што треба да го предадам таму на, на предпоставените, пишуваше во и на пошта. И што сега ми дојде на ум? Не сум ни во болница, не сум ни во да, некоја амбуланта како болничар, него војна пошта и си сам сега поминува филм во твојата глава. Во мојата единица имаше некои од Македонија кои што беа болничари, а беа четни болничари, Цел воен рого поминаа горе во планината, во безината на Требиње, таму по шатори спијат, едноставно не видоа бел ден. Толку се жалеа, и на кал, и на студ, и на се живо. Дојдов во Загреб ново разжарување. Гледам таму некоја работна единица. Добивме некој магатин со санитески материјал. Ново разочарување. Но, драги мои, колку беше потребно да се уверам дека Бог никогаш не ги води поинаку нашите животи, како и ние самите што би избрали да ги води само која би може од почетко да го видиме крајот. Не знам среда четвато кој ден до, во касарната, во петок бев више во црква. Тој петок беше еден друг наш брат во црква со мене, кој што го започнал војниот рок во Загреб, ама во една друга касарна. По прв пат, заедно, отидохме во војска, тој е таму на тоа место. Јас имав еден другар э, кој имаше завршена теологија и заедно таму барем му служевме на Бога, имавме полука, имавме Библија. Не смеевме да имаме Библија, но јас пошто имав некои руски книги, а имав една руска Библија и така не ми проверува што е тоа, велам книги за факултетот и э, старешините ми оставија таа Библија. Ама не е тоа, тоа. Ние навикнавме во сабота да сме меѓу Божиот народ. Во Загреб јас тој петок дојдов и секоја сабота, секоја недела, секоја среда, среда имаш и молитвен час и библиска поука која беше да секој ден можев да бидам во црква. А да има, да бев во болница или во амбуланта, че пете журство, јас не ќе можев да бидам толку слободен. А какви каква слобода имаме во таа казарна и да не ви зборам. А овој брато што ја спомнав, Тој таква дисциплина има во неговата касарна, тогаш го видов и не знам дали еднаш два пати за цел болен рок го видов тамо. А јас на вистина едно богослужение не пропуштив. Тоа беше најголемиот мој благослов. И толку убаво си поминав. За храна имавме проблеми. Храната се запражуваше со свинско, не може скоро ништо да јадам. Ама толку многу верници има во Загреб, а и имавме има многу познати од Маруше заедно што учевме и на вистина беше прекрасно. Затоа што имавме магазин надвор од градот, имавме слободна пропусница, така да во било кое време можевме да излеземе во градот. Кога сакаме? Мајерот ништо не му беше важно, само да не направиме некој проблем, да не, не, не пријави некој, па тој мора да би се заштил себе, мора нас да не казни. Иначе не, не му беше ништо гајле. Ти велам, бехме работна единица, Носиме во тамо една, е, магазин во визината на аеродромот, лекови, тоа беше ратна резерва, и е, со стари водни кои што беше задолжен да не помине рокот, пред, пред крајот на рокот ќе однесеме во некоја амбуланта или некоја болница да се употребат, ако тој закаснеше ќе ги прве во септички ама и тоа беше сета наша работа. Едноставно како да не се воиска. И на да вистина кога се вратив, толку му благодарев на Бога, што тој толку прекрасно го водеше, тој ја одговори на мојата молитва многу убаво него јас се молев. Некој од вас знаете кога од овде треба да продолж, да одам во, во Белград, колку и тогаш ми беше тешко со солзи на да отидо, зошто едноставно морав уште една година да, да одам на приправничка служба, а толку му бев благодарен на Бога после. Такви прекрасни искуства ми даде. Прво има, бев задолжен во една црква во Обренац, во близината на Белград, а после тоа бев преместен во Богатич. Тамо, богото, толку прекрасни искуства доживеавме со наши верници, се уште преко Facebook нонстоп контактираме со мојата сопруга, а кога спомнав неја во тоа време, ете, Бог учине и со неја се не запознат и пред некој ден може некој од вас приметите на, на Facebook пред само неколку три дена колку беше, еве имавме 20 годишница од бракот, па еве Бог толку прекрасно не водеше и што да кажеме, браќа мои сестри. Него ова што е овде запишено. Зато овој стих, овој цитат ви велам, никош немајте да го заправите во вашиот живот. Бог никогаш не ги води своите деца поинако отколку самите тие што би избрали да бидат водени кога би можеле од почетокот да го соглезат крајот и да разберат да, да ја разберат главната намера што ја исполнуваат како негови соработници. Вие сте Божји соработници, вели Бог, вие не сте случајно, јас ви избрав. И Бог има славна намера со секој од нас овде што седе, од најмалите деца до највозрастните. Бог има со тебе план, има намера. И во продолжете го, го цитира овој стих во Филипјаните 1:29 ке што вели: Зошто вам ви се ви се даде милост заради Христа, не само да верувате во него, туку и да страдате место него. И гледате овие зборови овде со црвено. Вам ви е дадено како милост, не како казна, не Бог ве казнува, нашиот Бог не казнува, браќа мои сестри. Ако ние некогаш не сакаме, Не читаш, не се молиш, не го бараш Бог. Бог нема на сила едноставно да, да биде со тебе, ама ќе му дозволиш, тој едва чека да, да биде со тебе да те заштити. И гледате што вели, тој како милост ќе дозволи понекогаш ние да земе учество во Христовите маки, во Христовите страдања, да страдаме поради Христа. Исус вели, ученикот не е подостоен од учителот, ако него го нарекува Белзивил што станува со нас, и Така овде не подсетува да едноставно секој Божје дете, оние кои се нарекува христијани, Бог ниген во Библијата не му ветува што ќе се одлучи за Христа, више никогаш нема да има никакви проблеми. Ама Бог вели јас ќе бидам со тебе мака во проблемот е, како што бев со Седрав Мисав и Авденаго, како што бев со е, Данило во јамата, така ќе бидам со тебе во неволјата. И сега, Слушајте продолжетокот на овој цитат кој е прекрасен. Да ја прашам само предходно, дали сакате поклони? Дали се радувате кога некој ќе ја даде некој поклони? Па кој не се радува, нели? Гледате што вели. Од сите дарови што може да им ги даде небото на луѓето, заедницата со Христа е во неговите маки е најголема доверба и најголема почист. Почест. Што вели овде? Дар. Да страдаш заради вистината, заради Христа. Дар. Бог ти поклонил дар. Што друго? доверба и тоа најголема доверба. Бог едноставно има во доверба во тебе дека ти нема да го срамотиш. Дека Бог ќе се прослави преку тебе. Најголема почест. Ние сакаме луѓето да, не, да, да ни даваат почест. А Бог веле ова е најголема почест да земиш дел во Христовите маки, да, да страдаш со Христа. Затоа што се одлучил за Христа. Зар не се ова охрабрителни зборови, браќа мои сестри? Најголем дар, најголема доверба, најголема почест или милост. Да Бог вели едноставно да си христијани, тоа значи да, да веруваш она што Исус зборувал, учел, проповедал, но и да живеш како што Исус живел, ама и да бидеш и ти некогаш и смејуван, омалобажуван, ако треба и живота да ти го одземат, како што тоа му се случи со Исуса. Ноќеска, во три саатот не пробуди синот, најмалиот, и не можев да спијам, и се труде долго така, лежев, не можев, и запали столната лампа, стално до мене е столната лампа, и копнеш на коите тука ми е стално, и земав, читав, баш наред ми беше главата меѓу стапиците, И толку уште еднаш ми е тоа пред очите сега, какви замки му поставуваа на Исус, какви стапици му поставуваа непријателите. И сега во контекстот на ова, па што ние очекуваме? По-добро да поминиме. Ама слова ова нека не охраби. Бог никогаш не не води поинако како што ние самите би забрали само кога би можеле од почетокот да го видиме крајот. Само кога би можеле да видиме каква славна намера Бог има со Тоа е нашиот проблем, тоа е нашето ветување, охрабување кое Бог има со нас. И на крај само сакам уште еднаш да се посетиме на овој стих, 73 Псалам, првиот стих, со него ќе завршиме. Бог на вистина е добар кон кого? Кон оние кои имаат чиста, чисто срце. И додека слушаме сега песната на хорот, Боже дај ни чисто срце, нека тоа биде едноставно и наша молитва. Господе, во овој час, или Боже мој, дај ми ново срце. Го повикувам хорот да повели. После од пеаната песна, ќе станеме сите и ќе упатеме молитва на Бога.